يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم Mwenyezi Mungu anataka kukubainishieni na kukuongozeni nyendo za waliokuwa kabla yenu na akurejezeni kwenye utiifu wake na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. na Mwenyezi Mungu anataka kukurejezeni kwenye utiifu wake na wanaotaka kufuata matamanio wanataka mkengeuke makengeuko makubwa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa Mwenyezi Mungu anataka kupunguzieni taabu na mwanadamu ameumbwa dhaifu ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulun أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أي مليوامني msiliane مسلياني مالينو kwa isipokuwa iwe biashara kwa kuridhiana wenyewe wala msijiwe hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwarehemuni. Wa man yaf'al dhalika udwana wa dhulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika ala Allah yasira, na mwenye kutenda hayo kwa uadui na udhalimu, basi huyo tutamwingiza motoni na hilo ni jepesi kwa Mwenyezi Mungu. Intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima, mkiepuka makubwa mnayokatazwa tutakufutieni makosa yenu madogo tutakuingizeni mahali patukufu wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله Inna Allaha kana bikulli shay'in alima, wala msitamani alichowafadhili Mwenyezi Mungu baadhi yenu kuliko wengine. Wanaume wanafungu katika waliovichuma na wanawake wanafungu katika waliovichuma, na muombeni Mwenyezi Mungu fadhila zake hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا na kila mmoja tumemwekea warithi katika walioyaacha wazazi wawili na jamaa na mliofungamana nao ahadi wapeni fungu lao hakika Mwenyezi Mungu ni shahidi wa kila kitu الله أكبر الله أكبر لا Mwenyezi Mungu anataka kukuwekeeni wazi njia yenye maslaha kabisa na kuongoeni kwenye nyendo njema za waliokuwa kabla yenu na kurejesheni kwenye njia ya utiifu wake. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuyajua vyema mambo yenu, ni mwenye kupanga barabara katika hukumu zake kwa yanaosilihi mambo yenu. Na Mwenyezi Mungu anataka mrejee katika utiifu wake na wale wanaofuata ladha zao na matamanio yao machafu miongoni mwa makafiri na waasi wanataka muwe mbali kabisa na njia ya haki. Mwenyezi Mungu anataka kukufanyieni wepesi katika kutunga sharia ambazo ndani yake zina sahala na takfifu kwenu. Kwani hakika Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu kiumbe dhaifu katika kupambana na matamanio na maelekeo ya nafsi. Kwa hivyo yanayomlazimu katika sheria yana wepesi na wasaa. Na hayo kwa fadhila yake na taisiri yake Mwenyezi Mungu ndiyo anayowalazimisha waja wake. Enyi mlioamini, msinyang'anyane mali nyinyi kwa nyinyi, lakini ipo ruhusa kufanya biashara kwa kuridhiana. Wala msijiteketeze kwa kuacha amri za Mola wenu mlezi, wala mmoja wenu asimtende uovu mwenziwe, kwani nyote ni nafsi moja Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye rehma daima kwenu. Na mwenye kuyatenda aliyoharimisha Mwenyezi Mungu kwa uvamizi na kupindukia haki yake, basi tutamtia motoni ateketee huko, na hayo ni madogo na mepesi kabisa kwa Mwenyezi Mungu. Mkiachilia mbali madhambi makubwa makubwa anokukatazeni Mwenyezi Mungu, tutakusameheni makosa yaliyo ya hayo maadam mnafanya ukomo wa juhudi yenu kwenda sawa. Na tutakuwekeni duniani na akhera mahali penye ihsani na heshima kwenu. Wala haifai wanaume kutamani yale waliohusishwa nayo wanawake, wala haiwafalii wanawake kutamani waliohusishwa nayo wanaume. Kwani kila kikundi kina sehemu yake kwa mujibu wa tabia ya maumbile ya kazi zinazowajibikia na haki wanazoongezewa. Basi kila mmoja ajielekeze kutaraji ziada ya fadhila za Mwenyezi Mungu kwa kukuza vipawa alivyopewa yeye na kutafuta msaada juu ya wajibu ulio juu yake. Hakika Mwenyezi Mungu ni mjuzi timamu wa kila kitu na mtu amepewa namna ya kila kitu kinachomsilihi. Na wote wanaume na wanawake tumewajalia kuwa wanastahiki urithi wao wa kuwarithi wazazi wawili na jamaa na wale ambao mfiliwa amefungamana nao kwa agano ambalo matokeo yake ni kuwa amrithi ijapokuwa si jamaa na amsaidie pindi anahitajia msaada kuwa ni badala yake basi mpeni haki yake kila mwenye haki wala msipunguze kitu hakika Mwenyezi Mungu anakuangalieni kwa kila kitu na yuko pamoja nanyi anashuhudia yote miyafanyayo